6 sinf qadimgi dunyo tarixi. 19 paragraf O'zbekiston hududidagi ilk davlatlar. Qadimgi aholining etnik tarkibi va hududiy joylashuvi. Yozma manbalarning guvohlik berishicha, miloddan avvalgi 7-6 asrlarda O'zbekiston hamda qo'shni hududlarda Sudiylar, Baxtariyaliklar, Xorazmliklar hamda Sak va Massaget qabilalari yashaganlar. Zarafshon va Qashqadaryo vohasida dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi ko'plab aholi istiqomat qilgan yunon yozma manbalarida bu hudud sug'diyona deb nomlangan mazkur hududda yashaydigan aholi sug'diylar deb atalgan amudaryoning quyoqimida yashagan o'troq dehqon oilatlari xorazmliklar bo'lgan ularning yurti yunon manbalarida xorazmiya deyilgan Sug'diylarning eng yaqin qo'shnilari baxtaraliklar bo'lib, ular Surxon vohasi, Afg'onistonning shimoliy, Tojikistonning janubiy hududlarida joylashgan. Yunon Rim mualliflari bu yerlarni Baxtariyana yoki Baxtara deb ataganlar. Cho'llar va Mudaryo bo'ylarida ko'chmanchi Massaget qabilalari yashagan. O'rta Osiyoning tog'li dasht va cho'l yerlarida asosiy mashg'ulot chorvachilik bo'lgan saklar istiqomat qilishgan. Qadimgi Yunon Rim tarixchilarining yozishlaricha, saklar 3 guruhga bo'lingan. Ularning ko'pchilik qismi Sakatigrahauda, ya'ni o'tkir uchli kigiz qalpoq kiyib yuruvchi saklar deb atalgan. Ular hozirgi Toshkent viloyati va Janubiy Qozog'iston yerlarida yashaganlar. Ikkinchi guruhi Sakati Aytaradareya, ya'ni daryoning narigi tomonida yashovchi saklar deb atalgan. Ular Orol dengizi bo'ylarida, Sirdaryoning quyi oqimida yashaganlar. Pomurning tog'li tumanlarida va Farg'onada Sakaxomavarka deb ataluvchi, ya'ni muqaddas ichimlikka sig'inuvchi saklar istiqomat qilishgan. Miloddan avvalgi 7-6 asrlarda xo'jalikning rivoji. Bu davrlarda Xorazm, So'g'd va Baqtiriy aholisining asosiy mashg'uloti sun'iy sug'orishi asoslangan dehqonchilik bo'lgan. Hunarmandchilik va savdo sotiq ham ancha rivoj topgan. Manzilgohlardan yuqori sifatli kulolchilik idishlari, temir va bronza buyumlar topilgan. Ko'chmanchi sak va massaget qabilalarining asosiy mashg'uloti chorvachilik bo'lib, ular tuya, ot, qo'y va ichkilarni boqqanlar. Choradorlar hayvon terisidan poyabzal, kiyimlar, chodirlar tikib, g'alla va mevaga ayir boshlaganlar. Hunarmandchilik va savdoning rivojlanishi natijasida miloddan avvalgi 7-6 asrlarda qadimiy shaharlar rivojlangan. Ular hunarmandchilik ishlab chiqarishi va savdo markazlari edi. Miloddan avvalgi 7-6-asrlarda qadimgi shahar madaniyati. Qadim jinozlar Afrosiyob, ya'ni Samarqand, Erqo'rg'on va Zunqur, ya'ni Qashqadaryo vohasi, Ko'zaliqir, ya'ni Xorazm, Qiziltepa, Surxondaryo vohasi kabi qadimiy shaharlarni o'rganishgan. O'zbekistonning bunday qadimiy shaharlari qanday ko'rinishga ega bo'lgan? Qadimgi shaharlar mudofaa devorlari bilan o'ralgan. shaharda hokim yashaydigan qal'a bo'lgan qal'ada xom g'ishtdan qurilgan katta saroy joylashgan devorning burjlari va o'q otish uchun maxsus shinaklar ham bo'lgan shahar ichkarisida turar joylar va hunarmandchilik ustaxonalari joylashgan shaharlarning bir guruhi savdo va hunarmandchilik markazlari bo'lsa boshqalari alohida tuman va viloyat markazlari hisoblangan qadimgi davlatlar Meloddan avvalgi 7-asrda tashkil topgan qadimgi baxtriya davlati O'rta Osiyo hududidagi qadimgi davlatlardan biri sanaladi. Marg'iyona va So'g'd baqtiraning siyosiy va madaniy ta'sirida bo'lgan. Mazkur davrda Surxondaryo, Qashqadaryo, Zarafshon vohalarida qadimgi shaharlar rivojlangan. Qiziltepa, Uzunqo'r, Yerqo'rg'on va Afrosiyob o'rnida Baqtriya va So'g'ning markaziy shaharlari joylashgan. Bu qadimgi shaharlarning yoshi 2700 yildan kam emas. Yana bir qadimiy davlat Xorazm hududi tashkil topgan. Bu davlat Xorazmdan tashqarida bo'lgan yerlarni ham birlashtirgan. U qalin va mustahkam mudofaa devorlari bilan o'ralgan. Og'asining asosiy mashg'uloti dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullangan. Qadimgi Xorazmda hunarmandchilik, binokorlik va savdo-sotiq yuksak darajada rivojlangan. Mahalliy kulolchilik, qurolsozlik, zargarlik buyumlarining dorog'i o'zga yurtlarga ham tarqalgan edi. xorazmliklar mohir quruvchi va hunarmand bo'lganlar. Tarix va kelajak kanali uchun maxsus